wir alle noch zusammen im Park. So viel Zeit wirst nicht mal berühren. Maximal Kleingeld auf Tasse, so weit weg von Gold und Platin. Äh. Auf MTV-Clips sind wir die Stars Doch alles was sie haben macht für uns keinen Sinn Doch geben mein Tag auf die Ruhe Rolex auf Tache zusammen mit dem Team. Wir hatten zu wenig, aber davon reichlich. Die MX Folk, aber trugen uns weit weg. Heute im Mercedes AMG alles Hightech. Was bringt mir die Scheiße, wenn ich darin allein sitze? Worte hatten recht, weil sie ehrlich gemeint sind. Versprechen einen Sinn, denn sie wurden gehalten. Doch hier ist die Liebe keinen Cent mehr wert. Denn sie hält nur so lange, wie die Spotlights scheinen. Warum bist du weg von dem Glück, was du hast? Es wäre perfekt, genau so wie es war. Ich halte den Moment fest, solange ich noch kann. Doch er verschwindet im Schatten, geht das Programm an. Es wird nie sein wie früher, wir nennen uns doch Brüder und sehen uns maximal einmal im Jahr. Doch jedes Leid, jeder Kick, jede goldene Platte zerschneidet nur weiter das Fahren. Ich hoffe, du bist jemand. wir alle noch zusammen im Park. So viel Zeit wissen nicht mal wohin. Maximal Kleingeld auf Tasche, so weit weg von Gold und Platin. Äh, auf MTV Crips sehen wir den Stars Doch alles was sie haben macht für uns keinen Sinn Doch eben mein Dreck auf die Rolex auf Dache zusammen mit dem Team oh, am Arm hält nachts nicht warm Paranoia, dich wach, die Waffen scharf Hat Loyalität, die dein Rücken schützt Hängt hinter dir nur noch ein Rattenschwanz von Neidern, Neidern, Neidern alles klebt an deinen Lippen wie die Felder von Kippen, weil niemand mehr Nein sagt. Nein sagt. Gott verdammt bist du einsam. Kein Klick, kein Reim, keine Pitch, kein Like, kein Hit, kein Hype. Bleib mir pennen, du liegst. Kein Klick, kein Neid, kein Stift, kein Hype. kein Blitzlicht scheint mehr Drecksfußtrieb. Nur noch Erde und Knochen und keine brandvolle Platten aus Gold. Ich kenn dir vom Herzen, glaub mir vom Herzen. Doch nichts ist umsonst und erfrecht dich auf Ich hoffe, du wirst niemals glücklich. keiner denkt mehr an dich im Bezirk, denn du bist nicht mehr hier. Als hättest du nie existiert. Ah, scheiß auf deine YouTube-Kicks. Wir treffen uns nicht einmal zum Café, nicht mal an wie geht's, Bruder, was ist passiert? Denk an die Tage und weiß noch, wie ich zu dir sagte. Ich hoffe, du wirst niemals weg.